Znači, dolazimo mu Ebu Walid. Pazite, hajde da pokušamo biti u ovoj situaciji. Dolazi Ebu Walid kod Allahovog poslanika i kaže, još dok je bio nevjernik, kaže, pazi, hajde da se dogovorimo. To što ti pozivaš u taj islam, ako tražiš pare za to, tu današnjem žargonu, ako si plaćenik, Hajde daćemo ti para, brate, nemoj više u to pozivati. Ako želiš ugled, nikad mi nikakvu odluku nećemo donijeti u Meki bez tebe. Ako želiš žene, daćemo ti, kaže, najljepšu ženu u Meki. Kaže, ako želiš žene, daćemo ti najljepšu ženu u Meki. I pazite, zadnja stvar koja je najbolnija. Kaže, ako si bolestan, ono, u današnjem žargonu opet, ako si lud, hajde da ti tražimo doktora. Što misliš ti danas komši dođeš, kažeš, komšo, što ne klanjaš? Kaže on, E, mali, ti črknut? Što viš doktor? Ili bi ga odmah što sam zviz? Šta znam Pogledaj Božijeg poslanika, to je sunnet. Kaže njemu, evo kad farakta ja ebal valid, jesi si završio ebu velide. U arapskom jeziku kad nekoga oslovljavaš sa kunijom, tu je dokaz poštovanja. On njega oslovljava ne imenom i priznam, nego po njegovom djetetu. Kaže, jesi završio ebu velide? Kaže, jesam. sam. slušat sad ti mene, evo ja sam tebe saslušao, vrijeđanje i sve. Gdje je taj sunnet u našem životu? U nas šta se dešava? Ovako, kroz te kontakte sa sestrama i braćom, kaže sestra negdje tamo na internetu pitanje. Kaže, Efendija, dragi, ja i muž kada smo se uzeli, kaže, u početku tako je to fino bilo slatko, medeno, lijepo. Zvali smo se, kaže, imenima ti nekih sitnih životinjica. Mace, cice, golubčiću, vrapčiću i tako. Ali, kaže, kako je vrijeme odmicalo i životinje su rasne. Ma šta, bolan? Postade ona krava. Postade on konj. I tako. Kaže šej Mohamed Hasan jedne prilike, kaže čovjek ide u džamiju, a sjedi čovjek sluša iza neće u džamiju. Ide drugi čovjek pored njega, kaže njemu, jahimar, magarac, što ne ideš u džamiju? Kaže Mohamed a ja ti za onog čovjeka što ga tako oslovi. Znaš ti, kaže, da u našoj vjeri nije obaveza magarcima da klanjaju. Tako i ovo. Kako ćeš voljati konja? Kako ćeš voljati kravu čoveče? Pa nema tu ljubavi ali kad ti njoj tepaš macane, cicane, golupčiću, vrapčiću, ona leta po kući, ali kad joj ti kažeš kravo, ona tada iriće, voda, hoće i ubos, hoće svašta, hoće kerit. E tako ti je, takav ti je život.